Դեսպանը օրեր առաջ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հետ հանդիպմանը կրկին բարձրացրել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի անօրինական արգելափակման խնդիրը։ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անօրինական շրջափակումը հակասում է բոլոր այն սկզբունքներին եւ արժեքներին, որոնց համար պայքարում է Եվրոպայի խորհուրդը։ Որքանով կազդի ԵԽԽՎ բանաձևը խնդրի կարգավորման գործում այսօր օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրը Կովկասագետ տարածաշրջանի հարցերով փորձագետ Կարեն Իգիթյանն է։ Պարոն Իգիթյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք։ Պիտի շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ հարցազրույցի իմ հրավերն ընդունելու համար, հաշվի առնելով ձեր զբաղվածությունը։ Պարոն Նիգիտյան, մեկ շաբաթ առաջ մենք ականատես եղանք ԵԽԽՎ-ի ընդունած Բանաձևին Լաչինի միջանցքի մասով, այնուհետև բառացիորեն օրեր առաջ դեսպան Արման Խաչատրյանը Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հետ հանդիպմանը ներկայացրեց բարձրացրեց Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի անօրինական արգելափակման խնդիրը։ Փաստացի Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից անօրինական շրջափակումը հակասում է բոլոր այն սկզբունքներին եւ արժեքներին, որոնց համար պայքարում է Եվրոպայի խորհուրդը։ Եթե ընդհանրացնելու լինենք ըստ ձեզ, որքանով կազդի ԵԽԽՎ բանաձևը խնդրի կարգավորման գործում, խնդրեմ։ Բարևձեզ, ես եմ շնորհակալ այս եթերի համար։ Ոչ մի ձև չի ազդի, եթե կարճ պատասխանեմ ձեր հարցին, որովհետև հա տարիներ շարունակ Եվրոպան, Եվրամիությունը մեզ համոզում էին, որ իրենք իրենց տան կառույցը ինքը արժեքների մասին է Ահա արժեքների եւ սկզբունքների եւ մեզ մեր կառավարությանը համոզում էին ասում են դուք չեք հասկանում ընդունեք այս օրենքը այս ճիշտ օրենքը ինքը ձեր համար է ինքը արժեքների մասին է ու ցավոք սրտի մեր մեր մոտ շատերը հավատում են այդ ամեն ինչին եւ մտածում են որ իրականում դա այդպես է բայց 18-ից հետո 20 թվականից հետո պատերազմից հետո շատերը համոզվեցին որ իրականում դա այդպես չէ եւ մեր նախին պաշտոնյաներից մեկը երբ որ գնացել է Եվրոպա միջոցառմանը ու ասել է խի մեզ չեք օգնի հա այս տեսեք Ադրբեջանը ինչ անում է մեր գերիներին սպանությունները եւ այլ այդ ամեն ինչը ցույց դեռ չկար բլոկադան իրանք ասել հա հա ճիշտ եք ասում պետք է օգնենք բայց դրա համար դուք պետք է Ռուսաստանից հրաժարվեք այդ ժամանակ մենք ձեզ կօգնենք ասում բարձրները դու ասում հա արժեքները հա բայց մեր ունենք նպատակներ։ Ինքն ասում է մեզ խապել է այսքան տարիներ։ Էդա։ Ցավոք սրտի մեր իշխանությունը այդ առումով հավատում էր ու խապնվում էր։ Հիմա պետք է հասկանանք, որ Եվրոպան ինքը ոչ մի բան չի անել։ Գուցե բանաձև էր, եթե դրա մասին ենք խոսում։ Գուցե ինչ որ հայերեն թվիթ կգրեն, բայց ոչ մի բան չեն անել։ Եստեղ խոսքը մենակ մենք ոնց ենք սովորել Ադրբեջան ունի նավթ, Ադրբեջան ունի գազ եւ դրանով բոլորին կաշառում է։ Սա էլ եթե քաղաքական առումով նայենք, ինքը էլի լարժեք չի, ասենք ասենք, որովհետեւ արևմուտքը ուստեղ ավելի շատ ոչ թե Եվրամիության մասին պետք է խոսենք կամ ԵԽԿ-ի մասին, այլ պետք է խոսենք Բրիտանիայի եւ ԱՄՆ-ի մասին։ Ինքը ունի հստակ նպատակներ տարածաշրջանում որը մեր մասին չի ու Ադրբեջանի մասին էլ չի։ Ինքը բխում է Մակինդերի կոնցեպտից, որը ավելի քան 70 տարի առաջ ընկրել։ Եվ ինչի մասին է, որ Ռուսաստանին պետք է սահմանապակել ցույլ չտալ, որ Ռուսաստանը դուրս գա օրինակ Եվրոպային կպնի, հա, ունենա Եվրոպայի հետ նորմալ սահմանին պետք է լինի պատերազմական գոտի, ոնց որ հիմա մենք տեսնում ենք որպեսզի եվրոպայի տեխնոլոգիաները եւ ռուսական ռեսուրսները իրար հետ չաշխատեն, չկպնեն իրար, որը վտանգ կլինի ուրեմն ԱՄՆ-ի եւ Բրիտանիայի հզորության համար։ Մյուսը պետք է Ռուսաստանին ուրեմն կտրել հարավից, ուստեղ դեն գալիս են արդեն մեր տարածաշրջան։ Ադրբեջանը շատ լավ ինստրումենտ է այդ ամեն ինչի համար։ Ադրբեջանը իր դերը այս մեծ խաղում ինքը հետևելն է սահմանապակել Ռուսաստանին, դուրս բերել Թուրքիային ուրեմն միջին ասիա ամբողջ միջին ասիա ռեսուրսները քաշել Եվրոպա եւ ցույց տալ որ այդ ռեսուրսները գնան Չինաստան ու այս լարվածության գոտի ստեղծել Ռուսաստանի հարավում։ Իս մի կողմից, մյուս կողմից ինքը ունի նաև նպատակ Ադրբեջանի միջոցով կազմակերպել Իրանը։ Այսինքն այս այս մեծ խաղում Ադրբեջանը ունի իր դերը։ Դրա համար ունենալով նման դաշնակիցներ, նման շահագիցներ, Ադրբեջանն իր աշխատանքից ազգում է բոլոր հարցերում։ Պարոն Իգիթյան, անդրադառնանք նաև ԱՄՆ-ի դեսպանի հայտարարությանը, ով հույս է հայտնում, թե արցախցիները կարող են անվտանգ ապրել Ադրբեջանի կազմում։ Այս հայտարարությանը դուք ինչպես եք վերաբերում։ Եվս նույնպես նույն այս շրջանակներում պետք է ամեն ինչ ունենք։ Հստակ Ամերիկան նույնն ասում է, ասում է հարցը փագա, ոչ մի բան չի լինի, ամենամեծ բանը, ինչ որ մենք կարող ենք անել, դա ինչ-որ ինքը ասի ծանոթակ եւ այլ ապրել, ես պետք է հստակ հասկանանք, որ այն ինչ որ ասում են իրավունքները, Արցախյան իրավունքները եւ Ադրբեջանի կողմից երաշխավորված, մենք գիտենք ինչ իրավունք է տալիս Ադրբեջանը հայերին, մենք դա իմացել ենք 30 տարի առաջ, մենք դա գիտենք հիմա։ Այդ իրավունքը այս բլոկադան շատ լավ ցույց է ինչի մասին այդ իրավունքը։ Այսինքն մարդկանց բերել սովաց մահու եզրի։ Այո։ Դա խնդիր։ Ես մի բան էլ պետք է ավելացնեմ, որ այն ինչ որ ասում ԱՄՆ-ն, ինչ որ ասում Բրիտանիան եղել է դա մի բան է։ Դա իրաց մոտեցումն է, իրաց նպատակներն են։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք մեր շահերը տանենք առաջ։ Ոնց որ դա եղել է այն ուսանականների սկզբին։ Այսինքն ասել, որ ամեն ինչ որոշված արդեն հարցը լուծել են եւ այլը, դա ճիշտ չէ, որովհետեւ 92-ին եթե մենք նայենք, հենց առաջի փաստաթղթերը, որոնք ընդունվում էին Արցախի հետ կապված Եվրոպայում կամ Բաքում, հստակ գրված էր այս ձևը 92-ի մարտին օրինակ։ Ադրբեջանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանը։ Այս ձևը ներկա։ Բայց ընթացքում պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո մենք կարողացանք հասնել դրան, որ կոնկրետ երրորդողում համաձայնություն է ցանկացած նրան որ Մինսկի խմբի համանախագահները առաջարկեցին մի տարբերակ որով Արցախը լիովին միանում էր Հայաստանին խոսքը դիվերսի մասին հետո որ հանրակրթությունը պետք է անկախանա եւ այլ այսինքն չնայած որ ելի ինչ որ դիրքորոշում ուներ այսպես կոչված միջազգային հանրությունը մենք կարողացանք հասնել մեր նպատակներին այդ այդ փուլում ուրիշ բան որ հետո Հայաստանում եղան փոփոխություններ եւ Հայաստանը հրաժարվել այդ ամեն ինչի։ Այո, պարոն Իգիթյան, անդրադառնանք նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, փաստացի Ադրբեջանը ոչ մի կետ չի կատարել, ավելին խախտում է, եւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից մնացել է միայն խաղաղապահների ներկայությունը Արցախում։ Ռուսաստանի դիրքորոշումը ձեր գնահատմամբ։ Ռուսաստանի դիրքորոշումը մի քանի կետով պետք է տեսնենք ինքը ինչով է պայմանավորված։ Եթե խոսում ենք հենց հիմա, հասկանալի է, որ 22 թվականի փետրվարից, իսկ ավելի շատ մարտից, երբ որ բարձ դարձավ, որ առաջի պլանը տապալվեց, որ Ուկրաինան շատ ցոնսորյան պատկերացնում էին ղրմի պես պետք է հարցը լուծվի, չէ չլուծվում։ Այդ ժամանակաշրջանին Ռուսաստանը հարաբերապես ռեսուրս չունի որևէ ձև արձագանքելու այս ամեն ինչին։ Այսինքն Ռուսաստանը այս ամեն ինչը անցնում է երկրորդական կամ երրորդական ճակատ եւ երբ որ իրան որ ասում են պետք է մի բան անեք, ինքը իրենց անցնում է այսպես մեզ ներ են քաշում ինչ որ մի նոր պատերազմական ինչ որ բանի մեջ, որը իրանք չեն ուզում, իրանք հստակ հրաժարվել են այդ դրանից որ մի տեղ էլ մտնեն, որտեղ իրանք հիմա ունեն երկու ճակատ, մեկը Սիրիայում մնում է, մյուսը Ուկրաինան է Երրորդը իրանք մտածում են, որ չեն կարող չեն տանի։ Այս մեկ։ Երկրորդը պետք է եւս հաշվի առնենք, որ Հայաստանի կառավարությունը 18 թվականի տեսքում տանում է հակա ռուսական քաղաքականություն, հակա ռուսական կառույցություն, որը իդեպ ինչ որտեղ կանացի խորամանկ են անում, որտեղ առաջ դառնում են երկրորդ թվակով, այսինքն երկրորդ էշելոնի մարդկանցով, առաջից կակով դուրս են գալ, ասեն, հա, խնդիրներ կան, բայց մեր բարեկամները, եղբայրները եւ այլն։ Այս վերջի տարին արդեն ակնհայտ է ասում, հա, ռուսական զորքերը մեր համար սпарնալիք են, մեզ զենքերը մեր չեն տալիս, իրանք մեզ սպառնում էին, որ եթե չմտնենք նույնական պետություն պատերազմ կրնի կամ լաշնիջանս կպակվի, այսինքն ցույց են տալի մեր բնակչությանը, որ Ռուսաստանը ճշնամի է, այս դեպքում ներկայացնում։ Ահա ու այս պայմաններում երբ որ կառավարությունը հստակ ցույց է տալու որ Ռուսաստանը ճշնամի է, ակնկալել որ Ռուսաստանը ինչ որ ձև կառլեգանքի մեր կողմից, սա երևի արդարացի չէ։ Ահա։ Որ Ռուսաստանը մյուս կողմից իհարկե կարանք ասենք, բայց մի րոպե հա կառավարությունը հասկացան, բայց կա միջպետական համաձայնագիր։ Կա ի վերջո հայ ժողովուրդ։ Այո։ Որ նամանդ Արցախի հայ ժողովրդին այս պահին ինչ կապ ունի թե Աղաքաշյանի ինչա։ Դա ողքարտի դա այդպես չի աշխատում։ Քաղաքական սուբյեկտները համագործակցում են կամ արգելանքում են ուրիշ քաղաքական սուբյեկտներին։ Քաղաքական սուբյեկտը Հայաստանի պետությունն է։ Պետությունը, որին գլխին պետք կառավարությունն է հայ ժողովուրդը ինքը քաղաքական սուբյեկտ չի միջազգային հարաբերությունների մեջ։ Ու ունենք այս իրավիճակը։ Պարոն Նիգիթյան, եւ ընդհանրացնելով ին վերջին հարցը, որպես Կովկասագետ, որպես տարածաշրջանի հարցերով փորձագետ, Փաստորեն ԵԽԽՎ-ի բանաձևը մարդու իրավունքների միջազգային դատարանի որոշումը ոչ մի կերպ չազդեցին Ադրբեջանի վրա եւ ձեր կանխատեսումները ապագայում ինչ պիտի լինի, որ հարցը կարգավորվի ըստ ձեզ։ Մենակ ուժային բալանս պետք է փոխվի։ Այսինքն, եթե մենք ունենանք Հայաստանում ազգային կառավարություն, որը կվերազինի բանակը, որը լավ հարաբերություններ կհաստատի մեր դաշնակիցների եւ շահակիցների հետ։ Մենակ այդ ժամանակ հարցը ուրիշ ընթացք կստանա։ Այս իրավիճակում, երբ որ Հայաստանը բանակը չի վերազինում, ասում է, մեզ չեն տալիս մեր զենքը, մենք չեն կարողան իդեպ սա պատմության մեջ առաջին անգամ ասեցված, որ Հայաստանը չկարողա ինչ-որ դեպքում։ Այո։ Այս իրավիճակում, երբ որ Ռուսաստանին հայտարարում է սպառնալիք, այդ իրավիճակը որ արևմուտքից օրինակ Ֆրանսիայի նախագահը նորցա գալիս եւ ասում է որ մենակ ինքն է Մակրոնը հայերի շահերը պաշտպանում տակբանակցությունների ժամանակ որ Պաշտյանը չի պաշտպանում այսինքն այս իրավիճակում նականաբար ոչ ոման չի լինի խնդիրը մենք պետք է լավ հասկանանք խնդիրը Հայաստանն է որովհետեւ կա Ադրբեջան, Ադրբեջան ճշնամիա, հակառակորդին դա ճշնամի պետությունն է, որը ուզում է մեզ բնաջնջի, դա հասկանալի է, դա չի փոխվում։ Ահա։ Ոչ չեն կարող դա փոխենք այս բանը։ Կարող փոխենք մենակ ինչ որ բան Հայաստանում։ Եթե մենք դա փոխենք, իհարկե հարցը ուրիշ ընթացք կստանա։ Պարոն Նիգիտյան, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել հետաքրքիր հարցազրույցի համար, ձեզ մաղթել հաջողություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ձեզ էլ հաջողություն։ Լավ մնացեք։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրը Կովկասագետ տարածաշրջանի հարցերով փորձագետ Կարեն Իգիթյանն էր։